أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanuhu, neka je mir i spas na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Naš gospodar je objavio u svojoj časnoj knjizi u prijevodu značenja o vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite drugačije osim kao pravi muslimani. Uvažena i cijenjena braćo, mi ćemo se večeras, ako Bog da, na našem predavanju baviti jednim od važnih postulata Islama i možemo slobodno reći jednom od centralnih tema Islama, a to je džemat i džematsko djelovanje. Možda bi s moje strane, da kažem, bilo neozbiljno kazati da ćemo mi ovu važnu temu večeras uspjeti u potpunosti obraditi i dati cjelokupan odgovor u vezi s njom. Ali ono što sigurno možemo kazati, što mogu kazati, jeste da ćemo mi u našem večerašnjem izlaganju dati bar neke osnovne smjernice i natuknice kada je u pitanju džemat i džematsko djelovanje. Na samom početku važno je pojasniti da ovisno o kontekstu u kojem se spominje džemat može imati nekoliko značenja. Prvo značenje riječi džemat je država na čelu sa islamskim vladarom koji postupa u skladu sa Božijim propisima. Ovo značenje crpimo i uzimamo iz svih kuranskih tekstova, a isto tako iz govora poslanika sallallahu alejhi ve u kojima se naređuje pokornost pred u kojima se govori o obavezi držanja džemata. Isto tako u kojima se upozorava na opasnost napuštanja džemata i destruktivnog djelovanja u zajednici džematu. Kao što su riječi Allaha Želešanuhu, Jaja ledina amenu atiju Allaha wa atiju Rasula wa ulil amri minku. Pokor, o vjernici, pokoravajte se Allahu poslaniku i pretpostavljenima. Zatim, s druge strane, riječi poslanika, sallallahu alihi wasallam, ko napusti džamat, zajednicu muslimana, koliko je pedalj i umre, umro je paganskom smrću. Dakle, ovaj ajet i ovaj hadis ukazuju na spomenuto značenje žemata. To je dakle džemat u ovome značenju. Džemat, a to je islamska država na čelu sa vladarom koji dakle načelno postupa u skladu sa Božijim propisima. Drugo značenje riječi džemat, također ovisno o kontekstu, jeste slijedjenje učenjaka u razumijevanju i tumačenju vjere. Ovo značenje sadržano je u riječima Allaha Đalešanu koje smo malo prije citirali i pretpostavljenima Jer veliki broj komentatora Kur'ana kaže da su pretpostavljeni vladari i učenjaci. Treće značenje riječi džemat ili pojma džemat je jesu ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi sellem zbog čega njih posebno izdvajamo, iako su oni obuhvaćeni prethodnim pojmom ili prethodnom stavkom učenjaci. Izdvajamo ih zato što ih je poslanik sa oselem posebno izdvojio. U hadisima u kojima govori o cijepanju ummeta na 73 frakcije i o jednoj spašenoj frakciji, skupini, znači 72 će u džehennem, a samo će jedna biti spašena, a ta spašena je, kako pojašnjava poslanik sallallahu ve skupina je koja bude slijedila ono što je što je ovaj u što je pozivao on i njegovi ashabi. A u drugom u drugoj verziji kaže da je to džemat. Pa iz toga razumijemo da su ashabi radijallahu anhum džemat kojeg je obaveza slijediti. Bilo koja džemat u bilo kojem od tri spomenuta značenja je dakle je obligatna obaveza i oko toga uopće nema spora među islamskim učenjacima. Bilo da je to džemat u značenju islamske države, bilo da je to džemat u značenju ovaj, učenjaka ili ashaba, dakle to je nešto što je oko čega postoji saglasnost i jednoglasje među učenjacima ili sunnetova džemata. Četvrto značenje riječi džamat je udruženo i zajedničko djelovanje u pozivu u Allahu Želešanu u vjeru i u naređivanju dobra i odvraćanju od zla. Ovo značenje ima utemeljenje ili osnovu u svim onim tekstovima u kojima se podstiče na zajedništvo, na zajedničku riječ, podpomaganje u, u bogobojaznosti i dobročinstvu, u kojima se govori o blagodatima tog zajedničkog, tog zajedništva, kao što su riječi Allaha Đalešanu وَاعْتَسِمُوا I svi se zajedno Allahu gužete držite i ne rezedinjujte se. Zatim, riječi poslanika sallallahu alaihi sellem kada trojica iziđu na put, neka sebi odrede emira. Šehul Islam ibn Tejmije iz ovoga hadisa u stvari kaže da ovaj hadis aludira na organizovanje u puno važnijim stvarima. Ako je propisano organizovanje na putovanju i određivanje emira na putovanju, onda je to aluzija na organizovanje i određivanje emira u mnogo važnijim stvarima. A jedna od tih važnijih stvari je zajedničko djelovanje u pozivanju na pravi put. Kao što je ovo udruživanje, odnosno džematsko djelovanje, opravdano sa tradicionalne strane, sa strane tradicionalnih argumenata, ono je opravdano i sa racionalne strane. Naime, e, poziv u Allahu Đelešanu u vjeru je jedna od najobligatnijih islamskih dužnosti, koji je nemoguće izvršiti u njenoj punini, u potpunosti, u nekoj željenoj formi, je, e, nemoguće dakle e, izvršiti u, u, u tom pogledu, osim ako se udruže svi ljudski, naučni, intelektualni, materijalni i drugi, drugi resursi. Švjetsko pravilo kaže, ono bez čega nije moguće izvršiti neku obavezu i samo postaje obavezom. Ako kažemo da je poziv u Allahu Đelešanu vjeru obaveza, a tu obavezu nije moguće izvršiti bez džematskog rada, bez zajedničkog djelovanja, onda je zajedničko djelovanje i džemat s tog, tog aspekta obaveza. Također, s druge strane, e, uspostava, uspostava globalne muslimanske zajednice na temeljima bogobojaznosti, nezamislivo je bez tog džematskog zajedničkog djelovanja uspostava zajednice koja će druge pozivati na pravi put i koja će naređivati dobro i odvraćati od zla. To je što se tiče utemeljenosti džematskog djelovanja i to je ono četvrto značenje džemata koje crpimo, rekli smo, iz ovih općih tekstova koji inače govore o zajedničkoj riječi, govori o držanju džamata muslimana, o beričetu tog, tog zajedništva i tako dalje. No ovdje je važno e, spomenuti uvjete koje inače spominju islamski učinjaci kada govore o ovoj temi. Uvjete koje je potrebno ispuniti da bi to djelovanje, džematsko udruživanje bilo ispravno. Oni načelno govori o tri uvjeta. Prvi uvjet je da taj džemat, da ta zajednica koja poziva ovo Allahu Đelešanu vjeru, ne bude utemeljena na pogrešnim principima. Prije svega pogrešnim doktrinarnim principima, akaidskim principima. Kao što su kult ličnosti i iskazivanje pretirane ljubavi prema autoritetima, ličnostima koje su nešto značile u historiji islama. Također tekfir, anatemisanje i omalovažavanje i obezvriživanje drugih muslimana, bez ikakvih utvrđenih pravila koje su, koje su, koja su spomenuta u knjigama islamskih učenjaka. Zatim omalovažavanje institucije dela i stavljanje akcenta jedino na dokaze kojima se potvrđuje Božja egzistencija, Allahovo postojanje i radi na tom unutarnjem uvjerenju bez konkretnih i praktičnih, praktičnih dijela. Znači, to su ti neki pogrešni principi i mnogi drugi principi na kojima ne smije biti utemeljen, utemeljena ta zajednica. A druga stvar, e, cilj formiranja jednog takvog udruženja, džemata, zajednice, ne smije nikako biti oponiranje legitimnoj islamskoj vlasti ukoliko ona postoji na prostoru gdje čovjek želi pokrenuti džemat. Ako ne postoji, onda ovaj uvjet se svakako isključuje. Ali, s druge strane, ako i nema islamske vlasti, cilj tog džemata ne smije biti oponiranje i razbijanje šire muslimanske zajednice nego jednostavno potpomaganje u bogobojaznosti, u dobročinstvu i sve ono što podrazumijeva džematsko djelovanje. I treća stvar, ono ne smije biti motivisano, to organizovanje, to udruživanje, ne smije biti motivisano sektaškim i frakcionaškim pobudama. I njegov cilj ne smije biti pridobivanje ili okupljanje istomišljenika i povećanje broja istomišljenika nego dostavljanje riječi i poruke islama što, šire, što većem broju ljudi. A ne da omasovimo taj džemat bez ikakvih vrijednosti. Znači primarni zadatak te zajednice treba biti dava, pozivu Allahu Đelešanu u vjeru, a ne okupljanje onih koji jednako misle. To su tri uvjeta koja spominju islamski učenjaci kada govori o tim nekim ograničenjima ili uvjetima koje je potrebno ispuniti e, da bi zajedničko džamatsko djelovanje bilo legitimno i ispravno. E, naša sljedeća tačka kojom, e, kojom ćemo se baviti je važnost i vrijednost džematskog djelovanja, odnosno džemata. Ovu tačku ćemo posmatrati kroz nekoliko, kroz nekoliko ovaj, crtica. Prva crtica, Allah je naredio, naredio zajedništvo, naredio je džemat, propisao ga je, učinio ga je obaveznim. Šta više, u sve njegove važne naredbe u Kur'anu počinju riječima ja i amenu. O vi koji vjerujete, a ne o ti koji vjeruješ. Jedna od tih naredbi su riječi Allaha Želešanhu ja ih amenu tekullaha wa O vjernici, bojte se Allaha i budite sa istinoljubivima. Budite u zajednici, budite u društvu, budite u džematu istinoljubivi. Ovaj ajet ili ova naredba nam ukazuje na obaveznost ili na važnost džemata i zajedništva s nekoliko aspekata. Prvi aspekat jeste što nam naređuje, u njemu se naređuje, budite sa bogoboja, sa istinoljubivima. Druga stvar, uspostavlja direktnu vezu između bogobojaznosti i zajedništva. Kaže, bojte se Allaha i budite sa ljubivima. Što znači da su bogobojaznost i bivstvovanje u zajedno sa istinoljubivima da su u uskoj, uskoj vezi. Zatim Allah Želešanu se obraća riječima ja i amenu. O vi koji vjerujete. Što znači da se obaveza tiče zajednice prije svega, a onda pojedinaca. Allah Želešanuhu nam je i druge stvari naredio obraćajući se zajednici. Prije svega naredio nam je vjerovanje a obraća se zajednici. Vjerovanje u njega i njegovog poslanika. Allah Želešanu kaže u tom smislu, ja Herledina, amenu, aminu billahi wa rasulih. O vjernici, vjerujte u Allaha i poslanika. Obraća se u množini i naređuje nam da vjerujemo, dakle vjerovanje nam naređuje kolektivno. Allah nam naređuje namaz, a obraća se zajednici. akivu salat. I obavljajte namaz. Isto tako zekat. Pa naređivanje dobra i odvraćanje od zla. U svakom od ovih primjera Allah Zulašanu se obraća zajednici. Što znači da je zajednica temelj. Njoj se prvenstveno, na nju se prvenstveno odnose Božije naredbe, pa onda na svakog, na svaku osobu pojedinačno. Također, s druge strane, ili važna stvar koja ukazuje na, na, na obaveznost i vrijednost i važnost žemata, jeste činjenica da je Allahu blagoslov, Allahova milost sa žematu. U jednom hadisu se kaže Allahi ma'al džema. Allahova ruka je sa džematom. A tamo gdje je Allahova ruka, tamo je i Allahova milost. Tamo je i Allahova dobrota. Tamo je i istina. Tamo je i bogobojaznost. Tamo je i dokaz. A gdje nema Allahove ruke, i gdje nema Allahove milosti, i gdje nema Allahovog blagoslova, tamo je svako zlo, tamo je mrak, tamo je neistina, tamo je tama. Zato poslanik sallallahu alejhi ve kaže u hadisu: jedan čovjek je šeitan. Dva čovjeka su dva šeitana, a tri čovjeka su skupina. Što znači da treba težiti što većem skupu vjernika, bogobojaznih, oni koji će se okupiti oko istine. I sve što ih je više, šetanje, dalji od njih, a bliži su Allahu Želešanu. Zatim, ako pogledamo poslanikovo sa oselem, početak poslanikovog djelovanja u Meki. Kako je počeo svoj poziv? I na se bazirao? I šta je bio njegov prioritet? Njegov prioritet je bio da okupi vjernike da ih približi jedne drugima, da ih okupi na jednom mjestu, naravno tajno, u kući Erkama i Bnerkama, kako bi se oni pobliže upoznali, kako bi zbližio njihova srca i kako bi među njima uspostavio što prisniji kontakt i odnos. Zato je kuća Erkama i Bnerkama bila svojevrsna baza u kojoj su oni sve ovo učili, u kojoj su oni posticali jedni drugi na bogobojaznost, oporučivali istinu, ustrajnost na pravom putu, u kojoj su učili temelje bratstva, a u kojoj su također savladavali vještine poziva u Allahu vjeru. Vidimo da je poslanik sallallahu alejhi u, u, početku svog poziva napravio tu bazu. Ta baza je posle, se razvila. Ona je u Medini evoluirala u jaku zajednicu, jak džemat, koji je bio utemeljen na pobratimstvu, na milostrđu, na žrtvovanju najdragocijenijeg upravo za brata, za prijatelja. A da nije to urađeno prethodno u Mekki, to bi bilo teže uraditi u Medini. Davu počinješ, počinješ poziv, počinješ jednu takvu odgovornu misiju i tvoj prioritet je da je započneš na zdravim temeljima. A zdravi temelji su zdravi bratski i jaki bratski odnosi, odnosno jak džemat. Sljedeća stvar. Bez džematskog djelovanja nema ni i Želešanu pomoći. Allah Želešanu u Kur'anu kaže da će pomoći poslanike i one koji vjeruju pomoći će zajednicu vjernika. Allahova pomoć je s vjernicima. Allah pomaže i pojedince koji se trude i rade, ali Allah Želešanu prije svega svoju pomoć usmjerava vjernicima. I njegovu pomoć prije svega zaslužuju vjernici, odnosno džema, zajednica, oni koji se zajedno trude i rade za opće dobro i za istinu. I na kraju, zadnja tačka e, koju ćemo spomenuti i kojom ćemo se baviti jesu temelji na kojima treba počivati džamatski rad. Prvi i najvažniji temelj ili platforma s koje bi morao polaziti svaki davetski, a pogotovo zajednički davetski rad jeste iskrenost. To je platforma s koje se počinje i kojoj se uvijek vraća. I koja se uvijek i iznova preispituje. Treba zapamtiti da je iskrenost glavni faktor uspjeha. I zbog iskrenosti su i megalomanski projekti mali, ako ona nedostaje. A isto tako Mali projekti su kod Allaha veliki ako, ako su utemeljeni na iskrenosti. I to nikada ne treba smetnuti suma. To uvijek treba preispitivati, jer čovjek, čovjeku nikada nije dovoljno tog preispitivanja. Zbog čega? Zato što o tome ovisi njegov uspjeh. Na tome leži, na tome se zasniva njegov uspjeh. I u onom duhovnom, a i u materijalnom smislu. Allah te ni materijalno neće pomoći ako ne budeš iskren. A ako budeš iskren, Allah će te i u duhovnom i u materijalnom smislu pomoći i podržati. Drugi temelj na kojem počiva džematski i mora počivati džematski rad jeste cjelokupan odgovor koji obuhvata tri važna aspekta. Racionalni odgoj, duhovni odgoj i tjelesni odgoj. Racionalni odgoj učenjem i saznavanjem utemeljenom na dva važna izvora objave Kur'anu i Sunnetu. Tjelesni odgoj koji se temelji na istinskom ibadetu i unutarnjem pročišćenju i približavanju Allahu Đelešanuhu i tjelesni odgoj stjecanjem raznih vještina koji će pomoći toj zajednici da na najbolji mogući način izvrši svoj poziv. Treći temelj je islamsko vrastvo. A do njega je najlakše doći putem dviju stvari. Prva je da se uklonu sve prepreke koje stoje na putu islamskog bratstva i koje opterećavaju međusobne odnose. A druga je da se čini sve i da se čini, dakle, poduzimaju svi uzroci koji vode prisnim i boljim vezama. Prvo se moraju ukloniti prepreke, pa onda tražiti put do ljudskog srca. Ako su odnosi među braćom opterećeni određenim stvarima, dobročinstvo neće dati željene rezultate. Dobročinstvo koje čine jedni prema drugima neće dati željene rezultate ako se ne uklonu te prepreke. Nekad su to zamjerke, nekad su to ogovaranja, nekad su to sumnje e, ili bilo šta drugo što može opteretiti, opteretiti odnose. E to što opterećuje treba uklonuti, sklonuti pa onda graditi jake i prisne, prisne veze. Četvrti temelj na kojem e, mora počivati džematski rad jeste postepenost. I postepeno planiranje ili etapno planiranje koje će uvijek podlijegati ili može podlijegati e, nadopunama, razvoju, nadograđivanju. Bitno je da postoji početno planiranje koje kasnije se može usavršiti, razviti, nadograditi. Bez planiranja nema uspjeha. Bilo da, se, bilo da je to kratkoročno ili dugoročno. I jedno od važnijih pravila u planiranju je da nikada ne planirate šta će neko uraditi, nego šta ćete vi uraditi. Nemojte nikada u svojim planovima sebi zadati da planirate da vas neko zavoli. Jer to nije u vašim rukama. Nego planirajte da vi učinite sve što je u vašoj moći da vas neko zavoli. Razlika između ta dva plana. Jer ovaj drugi možeš ostvariti, a prvi je, to je sasvim neizvjesno. U planu, u fokusu uvijek moraš biti ti, mi, normalno kao zajednica. I ako želimo da uspijemo, uvijek, dakle, moramo planirati da mi nešto uradimo, da mi napravimo korak, da mi nešto žrtvujemo, a rezultati su kod Allaha i i oni ne bi trebali ne bi trebali izostati. I zadnji temelj kojeg ovdje ističemo je poduzimanje uzroka. Poduzimanje svih dozvoljenih, propisanih uzroka koji se mogu razlikovati od vremena do vremena. Uzroci koje je poduzimo poslanik sallallahu alejhi ve sellem E, u svoje vrijeme nisu možda odgovarali nekom kasnijem vremenu, a pogotovo ne danas. Poslanik sallallahu alejhi je koristio njemu dostupne uzroke. I ti uzroci su odgovarali stepenu razvijenosti tadašnjeg društva. Možda danas koriste neki drugi uzroci koji odgovaraju našem stepenu i sve te dozvoljene i propisane uzroke treba iskoristiti i onda očekivati rezultate. Molim Allah Đulešanu da nam pomogne u našoj prije svega namjeri, da naša namjera bude iskrena, da očisti naša prsa od svakog zla, od zavisti, od pakosti, od licemjerstva, od pretvaranja, da učvrsti naša srca na pravom putu i da nas zbliži i okupi na istini, da nam da snage da nakon što poduzmemo prvi korak, ustrajemo na njemu, a zatim nastavimo, nastavimo dalje. Da to ne bude samo jedan korak, pa onda stagniranje, a to je samo on, to je on samo kadar molimo ga da nam u tome pomogne. Takulu kauli hada, vastavfiru Allah li velakum, fastavfiruh, innahu huval gafuru rahim.